ერთი იესეს ძირისაგან აღმოსენდი შენ ქრისტე თისაგან წმინდისა ქალწულისა და მაღნარით გამოხედგან ხორციელებული სწლისაგან ქორწინებელისა ღმერთი უსხეულოთა დიდება ძალსა შენსა უუ